8825 fatvo. Tarovehni 3 rakat o'qigan imom. Savol: Imom taroveh namozida 3 rakatga turib, namozni tugatdi. So'ngra unga 3 rakat o'qiganini aytishdi. U sajda sahv qiladimi yoki uni 4 rakat qilib to'ldiradimi? Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Ushbu savolni fazilatli shayx Muhammad ibn Solih Husayminga taqdim etdik. U kishi shunday javob berdilar: U sajda sahv qiladi, so'ngra farz namozda bo'lgani kabi 2 rakat, 2 rakatdan o'qib namozni davom ettiradi. Iqtibos tugadi. Allohu a'lam.